muramukije mwebwe mwese muteze abiri hadisanganiro kaze murana amakuru yo kuri uno wa gatanu nayo akaba agizwe nkuru nkuru zikurikira abazuba barongoye amashengero bategerezwa kuzuba bafise n'imiburiburi mpamyabushobozi ya kaminuza ya baccalaureat ibyo byafundikiwe mu nama nshikiranganji yakoranye ku munsi wa gatatu mu gisata c'imibano ku mugwa mukuru wa komine Kayogoro mu ntara ya Makamba havuga ubukene bw'amazi meza aho ngo abanyagihugu bayaronswa isaha imwe ku munsi uko vyama ku minsi ya gatanu naho turafitiye bucana yandi bidukikije kubijanye n'ihindagurika ry'ibihe hamwe n'imiyaga bwa anselme irambona n'uwatuma amajwi abashikira kuri mikoro muri kumwe na onera muco isanganiro inama nshikiranganji yakoranye ku munsi wa gatatu w'inondwi yaremeje integuro y'itegeko ikuraho urwego rujejwe gukurikirana amashengero rwego ntaco rwafashije mu gutatura amatati hakunze kwibonekeza mu masengero Prosper Ntawugwamiye umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta amwisha ko iyo tegeko iyo nteguro y'itegeko ivuga ko hazoba barongoye amashengero bazotegezwa kuzoba bafise n'imiburiburi impamyabushobozi ya kaminuza ya baccalaureat tumukurikire kubera amashengero afashanya na leta mu gutunganya iby'imibano iruhande yo kuremesha imitima ategerezwa kugira uruhara mu iterambere ry'igihugu nk'ayandi mashyirahamwe aba ayo ngaha mu gihugu canke mpuzamakungu akorera mu burundi iyi nteguro yashyikirijwe mu ntumbero yo gutorera inyishu ibibazo biri mu mashengero bikuru bikuru bishasha biri muri iyo nteguro bijyanye n'ibi bikurikira gukuraho urwego rujejwe gukurikirana iby'amashengero kuko ata kinini rwafashije gutomora neza iminsi amasaha n'ibibanza byo gusengeramwo ariko abayoboke b'amashengero bakaronka umwanya wo gukora ibindi bikorwa vya misi yose vyo kwiteza imbere gusaba amashengero yipfuza kwemeregwa gukora kugira aho akorera kwije ibisabwa ku bijanye n'isuku kandi akaba yubatswe mu bikoresho bikomeye gusaba ko urongoye ishengero yoba afise urupapuro rw'umutsindo rwa bakaroreya kugira ngo uburongozi bube nyabwo kandi bushobore kumurikira abayoboke mu kwemera kwabo gusaba amashengero akukira yari hanze y'igihugu kugiranira amasezerano na leta yerekana ingene azokora n'ingene azokorana na leta gusaba kwerekana inkomoko y'amahera ava hanze y'igihugu agenewe amashengero n'ingene akoreshwa inama shikiranga imaze guca hirya no hino iyo nteguro yarayemeje ibyo yasabye navyo akaba ari ibi bikurikira gukuramwo ingingo ivuga ibijyanye n'imboneza mu ishengero kimwe bita mu gifaransa visionnaire gushiramwo ingingo ivuga ko imboneza mu mashengero aho ziri zishobora kuba nk'abahanuzi muri ayo mashengero ariko ntizije mu nzego nyobozi z'ayo mashengero gushyiramo ingingo itomora ko inzego nyobozi z'amashengero zitogwa kandi zitandukanye n'imboneza mu kwemera gutega yerekanya igisata gitatura amatati gushika ku mashengero mato mato sikirisare aho ari gutomora ko ikiringo c'inzego ziyobora ishengero ari imyaka itanu ishobora kongerezwa gushiramwo ingingo iha ububasha inzego za leta kuringaniza amatora mu ishengero mu gihe abarirongoye badashatse gutunganya amatora y'ikiringo cabo caheze iyo nama shikiranganji yaremeje kandi integuro y'itegeko rigerwe guteza imbere igisata cy'imyuga mu burundi hamwe n'amategeko azokingira abanyamyuga umuvugizi wa leta y'u Burundi havuga ko bizotuma u Burundi buhingura byinshi harimo n'ibizoshogwa hanze y'igihugu n'ubunyene kurikire Prosper na Rwamiye igisata cy'imyuga mu Burundi kirakenewe cyane mu iterambere ry'igihugu kubera gishobora gutanga ubuzi gikoresheje umutahe muto kikagwanya n'ubukene muri iki gihe icyo gisata kibandanya gitera imbere ariko kidafise ibyo cisunga ngo bigihe intumbero kuko ubu ibikorwa byose bibata amategeko abitunganya iterambere ry'ico gisata rizoca mu gushyiraho umugambi utunganya be n'indinganizo y'ishyirwa mu ngiro ryawo ibyitezwe kuva muri iyi ndinganizo bifise akamaro kanini mu kugwiza ubuzi ibihinguwe cyangwa ibicuzwe bikiyongera agaciro uguha agaciro ibyo twifitiye ngaha mu gihugu guteza imbere ubumenyi ngiro gushora hanze y'igihugu ibicuzwe canke bihinguwe kugarukana ibijyanye n'imyuga mu bigize imico n'imibereho y'abarundi uyu mugambi uzofasha abipfuza gukorera cyangwa gufasha muri icyo gisata mu kugira ico bisunga mu gutunganya no mu guteza imbere icyo. gisata inama shikiranganji imaze guca hirya no hino integuro y'umugambi yarawemeje ikisaba ibi bikurikira mu mvo n'imvano kwerekana inzira iyo nteguro yafashe kugira ngo ishike kuri iyo ntambwe kwerekana uko ibintu byifashe ubu mu gisata cy’imyuga be n'ico igihugu cipfuza gushikako kwerekana ingene abanyamyuga bazokingigwa bakongera bagafashwa nko mu kubaha ikigo ndangamyuga mize dolartizana gushira mu rurimi rw'ikirundi uwo mugambi hongere hatogwa amajambo nyayo aha agaciro imyuga kwerekana ikiringo uwo mugambi uzomara gukomeza amashure yigisha imyuga kungura ubumenyi n'ubushobozi ku banyamyuga kugira ngo bahingure canke bacure ibintu vyiza vy'agaciro Alimakuru harabandanya abakora akazi ko gukingira amabarabara bari mu makoperative sangwe muri commune Shombo intara ya Karusi basaba kuronswa ibikoresho hamwe nuko agashara kabo koza karaboneka kare babishikirije kuri wa kane ku mutumba rukamba muri commune Shombo mu rugendo rw'imisi ibiri mushikiranganje hajejwe inyubako yagize ku mabarabara amakuru yo mu ntara za Gitega Karusi na Mwaro kugira arabe ibikorwa byo gukingira ayo mabarabara uko byifashe nsanganiye umwami yamenyesheje ko mu mike hagashara kabo bazokaronswa Arthur Kabawushi abasanzwe bakora ibyo gukingira amabarabara muri komine shombo intara ya karusi bari mu makoperative sangwe mu byo basaba harimo kuronswa ibikoresho turavuga ngo oranje ibikoresho kuko murabona amakaneva arasibye kandi hariho kanevu usanga iri ahantu hatemba bisaba ko duterura ibyo tukarijana ku ruhande rwo hepfo udafite inkorofani nkaho ntibikunda udafite ipawa nkaho ntibikunda iyo rero ni ingorane tubasabe rero muze muturonse ibikorere hanyuma turafite n'indi ntambamyi y'abantu barima bagatera ibitego byabo gushika ku ikanevu ku buryo bw'uko n'ubu turimo turahakora tubura n'ahantu dushira ivu iyo ni ingorane twasaba rero ko mudufasha guhimiriza abo bantu kugira ngo n'imiburiburi imetero ziterekanwa n'amategeko zisigare atankumanzi ariko rero abo banyagihugu bamenyesheje umushikiranganji ko agashahara kabo gateba kuboneka twatanguye mu kwa kabiri kwa kabiri kurahera kwa gatatu kurahera ubu u nibaza ko ari kuza kudusuzumira ibikorwa byakozwe mu kwezi kwa kane mugabo mwene gihugu we kuri amikoro make iyo ajya aha hantu ko n'utwo duke atubone ku bijyanye n'ibyo bikoresho umushyirangajwi agejeje inyubako dewonsa nsanganiye umwami avuga ko isoko ryatanzwe kandi ko ibikoresho bigiye kuboneka isoko yaramaze gutangwa hari abatsindiye isoko ubu iyo umuntu yaratsindiye isoko nawe aronswa umwanya wo ibyo bikoresho ubu rero ntitwavuga yuko barateba cyane nayo ku bijyanye n'agashahara uwo mushikiranganji yamenyesheje ko amezi abiri ya mbere bazoyaronswa vuba kuko ahari muri urwo rugendo yatanguye ku munsi wa gatatu arurangiza kuri ubu wa kane umushikiranganji yagendeye ibarabara rikuru nimero umunani gitega na nimero cumi na zitatu makebuko uruyigi hamwe na gasunu muri komine Geta shombo muri karusi na nyakararo muri mwaro igitega arutiri kava bushira radiyo isanganiro isanganiro inama isumba ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'ine tururabe havugwa mu ntara ya makamba abanyagihugu bo ku mugwa mukuru wa komine kayogoro bavuga ko bafite ubukene bw'amazi meza biduga ko ayabonetse bayaronswa mu isaha imwe gusa ku munsi bamwe bakaba bakoresha amazi yo mu binogo biyimbiye mu ngo zabo ariko ku bw'umugenzi w'amazi meza uri kuratunganywa bizeye ko bagiye kuyaronka gusumba uko byahora ujejwe amazi muri iyo komine yaremeza ayo makuru akavuga ko ibikorwa byayo bigeze nko ku bice mirongo kwijana ku kwizera amazi ya regi kominare asanzwe atangwa ku mugwa mukuru wa komine kayogoro mu ntara ya makamba ngo ni make cyane ntashobora gukwira abanyagihugu baho kandi bayaroswa mu isaha imwe gusa ku munsi n'amasoko y'amazi ya rusengo hari nayo nyine ntashobora kubaronsa amazi bakenera bamwe bakaba bakoresha amazi yo mu binogo biyimbiye mu ngo zabo francois ndikumana agejwe amazi ya regi kominare aremeza ayo makuru kandi akavuga ko amazi basanzwe bakoresha ubu bayaronkejwe umwaka w'ibihumbi ibihumbi bibiri na kabiri mu gihe abayakenera bakumye biyongera ariko amenyesha ko hari umugende w'amazi meza uri kuratunganywa kuva mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka kandi ko ibikorwa byo kuyashikana habwirizwa gushika bigeze nko ku bice mirongo ine ku ijana isoko ry'ayo mazi rikaba riva ku mutumba wa kivoma komine gitanga y'intara ya rutana nko ku birometero mirongo ibiri na bitanu uva ku mugwa mukuru wa komine kayogoro iruhande y'uwo mugambi uri kuratunganywa biciye mu bushikiranganji mu byo bujejwe harimo amazi ashikiriza ko hari n'uwundi wo gushikana amazi meza muri iyo komine nyene ugiye gutangura bamwe mu banyagihugu baganiriye na radio isanganiro bavuga ko iyo migambi ije hageze kandi bakizera ko bagiye kuzohora bayaronswa aho bayakenereye imakamba erize kwizera ku bwa radio isanganiro urakoze Elize kwizera bamwe mu bakenyezi batowe kuba indongozi mu ihuriro ry'abakenyezi barashima inyigisho zijyanye n'uburongozi bwiza baronkejwe n'ishyirahamwe ry'abahungutse ubwa benimana marie gorete yatowe mu ntara ya karusi avuga ko izo inyigisho zizabafasha mu kurongora abandi hamwe no mu guteza imbere umukenyezi muto muto ridi gahimbare abatanze ibyigwa bashimikiye ahanini ku biranga uburongozi bwiza intwari ibereye no gutunganya ibikogwa abakenyezi batowe rero ngo babwirizwa kubyisunga kugira ngo bashobore gutunganya neza ibyo bashinzwe bamwe muri abo bakenyezi bariko barigishwa bakaba bashima inyigisho baronkejwe ko zizobafasha kumenya ingene batunganiriza aho bajejwe nk'abatowe guserukira abandi bakenyezi ni inyigisho zije hageze kuko twebwe turi bashasha muri ico gikorwa cyo guserukira abandi mu kirundi bavuga bati ntawe utanga icyo adafise kugira ngo tujye kwigisha abandi ingene bazorongora neza abo bajejwe haba ku mitumba haba ku makomine izi nyigisho ni nkenerwa cyane kugira ngo natwe tuzoje gutanga ubumenyi ku badutoye ku by'ukuri umurongozi mwiza araronsa inyigisho kugira ashobore kumenya aho ava n'aho ari karaje baradufashije kumenya uko dutegerezwa kurongora abo baduhaye mu burongozi bwiza eh, tutaba twaje igitugu kandi bije kudufasha kugira ngo dushobore kubabera abavugizi beza Bucumi Emerance arongoye ihuriro ry'abakenyezi ku rwego rw'igihugu avuga ko izo nyigisho zobafasha gukorera mugaragaro twahigiye ibijyanye no gutunganya ibikorwa rimwe mu byatunganya izo nyigisho avuga ko batunganije izo nyigisho kuri abo bakenyezi ko baheruka kwinjira mu mabanga ari bashasha kandi ko umurongozi mwiza hari ibyo bwirizwa kumenya imbere y'uko atangura amabanga tugume muri iyo ntara ya karusi ibikorwa byo kubaka ikibuga kica kijyambere muri iyo ntara ya karusi ngo bigeze ku ntambwe ishimishije bamwe mu banyagihugu muri iyo ntara babishikirije inyuma y'imyaka irenga gato itanu kuva mu kwezi guheze kwa kane umunyagihugu wese afite imyaka cumi n'umunani n'iyirenga wo mu ntara ya karusi asabwa intererano y'amafaranga igihumbi ku mutwe amafaranga yo gusakara ubwugamo bw'ikibuga cya kijambere kiriko cubakwa ku mugwa mukuru w'iyo ntara ya karusi ayo mafaranga akaba ari ayo kongereza ayandi yatangwa ku rugo ku rugo no ku muntu ku bakozi ba leta canke abigenga hamwe n'abadandaza mu myaka itanu iheze icyo kibuga kimaze kiriko kirubakwa abenshi mu banyagihugu bamenyesha ko bashima intambwe ibikorwa byo kubaka icyo kibuga cya kijambere ko bagashikiriza ko umwizero uhagaze ku bikorwa babona biriko biraba vyo gusakara icyo gisenge cy'ubwugamo kuva mu ntango z'indwi iheze hamwe n'amamashini bariko barabona ariko araterereza yongera asenda bagena ikibuga kuva mu ndwi iheze bati ubu mwizero ni wose ku ntererano abo banyagihugu bagiye baratanga haba ku buryo bw'amafaranga canke ku nguvu ko hari iciyo ntererano yamaze muri ibyo bikorwa abarongoye intara barizeza abanyagihugu ko mbese ibirori byo guhimbaza intara yo kwikukira bizobera aho kuri icyo kibuga cya kijambere ku wa mbere mu kakaro mu mwaka bakavuga ko kuzoba ari ukwitiza ico kibuga mu kurindira ko ibindi ibikorwa byo guheraheza ico kibuga ca kijambere bihera ikarusi kararumiye Blaise Pascal ku bwa radio isanganiro uraca bugacana yandi mu bidukikije mwabyumvise mu ngingo nkuru nkuru hindagurika ry'ibihe hamwe n'imiyaga bita cyclone na anticyclone biri mu bituma imvura igwa ari nke bishyikirizwa n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu kijejwe iby'ihindagurika ije ijebu Augustin ngenzirabona amenyesha ko zimwe mu ngaruka zitewe n'igabanuka ry'imvura hari umwimbo muke mu burimyi n'ubworozi buce n'andi bidukikije na vestine butoye birashika imvura ikagwa ari nke haba mu Burundi canke mu bindi bice by'isi Ibyo rero birafise ikibituma umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu kijejwe ihindagurika ry'ibihe avuga ko bimwe mu bibituma harimo imiyaga bita mu gifaransa cyclone canke anticyclone imvura igwa rinke biravana rero n'ingene biza birahindagurika biguza amantisikorone n'amasikorone bikavana n'ingene imiyaga iza n'imvura ica muri ubwo burere Imuyaga rero kenshi ikunda kuva mu ma ija mu masikorone niyo itwara imvura hanyuma rero kandi umuyaga uzunguruka uvuye ahari antisikorone iri hejuru umanuka ahari amasikorone kuko haba ari hasi hariho rero n'ibindi usanga bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe cyane cyane nko muri ino minsi nibyo bituma imvura iba ari nke ikindi yongerako uko n'ubushuhe iyo bugabanutse amazi ataba akiduze mu kirere ngo ahinduke imvura ariko rero hariho n'ubundi burere buherereye ahantu hashobora kubura amazi menshi kugira ashobore kuduga mu kirere ahinduke imvura igabanuka rero ry'ubushuhe biratuma amazi ataba umuhisha ngo aduge mu kirere na cyane cyane icyo kintu bacita lanina ingaruka z'imvura igwa ari nke augustin yemeza ko ari igabanuka ry'umwimbu mu burimyi n'ubworozi uwo muyobozi hanura abarundi mu bihe nk'ibyo gutera imbuto zihangana n'imvura nke hamwe no kuvomera imirima canke kwitwararika kurima mu myonga akabari kuri iyo buca n'andi bidukikije turangirije ko hano makuru ariko ko yafatiye hagati tubibutse ingingo nkuru nkuru zari ziyagize abazoba barongoye amashengero ngo ategerezwa kuzoba bafise n'imiburiburi y'amabushobozi ya kaminuza ya baccalauréat ibyo byafundikiwe mu nama nshikiranganje yakoranye ku munsi wa gatatu aho hemejwe integuro y'itegeko ikuraho urwego rujejwe gukurikirana amashengero ku mugwa mukuru wa komine kayuguru imakamba havuga ubukene bw'amazi meza aho ngo abanyagihugu bayaronswa isaha imwe ku munsi muri bucanandi y'ibidukikije naho umuhinga yabasiguriye ku ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe hamwe n'imiyaga inano turangirije hano makuru ndabashimire mwebwe mwese mwari ko murayumviriza kuri mikro mwari kumwe na Ornella Muco muhinga bw'ivyuma hari Anselmo irambona